Є люди, які повторюють рідко, а є такі, в яких все життя блукання в нетрях. Але вони щирі і часто навіть красиві. Він знав, напевно, тільки одне цієї помилки він більше не повторить. На сходах угору лежала мертва ластівка. Під дахом їхнього будиночка було кілька ластів'ячих гнізд. Може, це з одного із тих гнізд? Чому вона тут і саме тепер? А може, раніше він би її просто не помітив, переступив і пішов? Ні, помітив би. Над ганком будиночка мріла одинока лампочка, а під нею на сходах кошлатилася велика постать одинока постать. Либонь, хтось чекав на нього, на кого ж більше. І невідомість знову стиснула серце. Одразу подумав про Ірину і розгубився. Але вже за кілька кроків упізнав Данила, брата. Він не зрадів йому, але й не відчував невдоволення від того, що той з'явився. Данило його старший брат, ще якийсь невдатний, і працьовитий, і кмітливий, але йому ніщо не йде до рук. На початку війни попав у полон, з полону втік, важко захворів, працював у санітарному ешелоні, там одружився з медичною сестрою, котра померла одразу по війні. Потім приїхав до Києва, вступив до електромеханічного технікуму, одружився знову почали будуватися в корчуватому. Будиночок знесло весною повінню, і вони виїхали на Донбас. Негаразд велося й там. Згоріли якісь електромотори, далі його скрутив радикуліт, і довелося покинути шахту. Лишився без великих заробітків, які тільки почали йти до рук, влаштувався на поверхні на шахтному дворі. Листувалися вони рідко і родичалися мало. Брат Либонь цурався його, і Василь Васильович знав чому. Ще тоді, як Данило вчився в технікумі, а потім почав будуватися, Василь допомагав йому. Якось примудрявся економити ті карбованці, жив же з стипендії, але під кінець місяця обов'язково втискував Данилові до кишені невелику суму. Мізерна допомога, але вона виручала Данила. І потім, коли Данило почав працювати, Василь довгий час переказував йому гроші на Донбас. Данило скупо дякував та незабаром написав, щоб не присилав більше, мовляв, став на ноги. Став не твердо як здогадувався Василь Васильович. Все подальше життя Данило мріяв віддячити братові. Він мучився, що не може віддячити. Марив, аби в молодшого брата настала скрута, а він мав вільні гроші і витягнув його з біди. Але статки не йшли до нього й далі, і мрія не збувалася. І він досадував та соромився брата. Василь Васильович теж писав йому в ряди годи і не почував справжньої великої братній любові, і не правилося йому побачити Данила. Та й про що їм говорити? Дороги їхні розбіглися, інтереси теж пішли в різнобіч. Але він знав, що коли б щось сталося з братом він би віддав йому все. Може, це була і не потреба серця, однак якась вища потреба роду, родини, закон, який стояв над ними. Мабуть, цей закон передався з кров'ю от батька і матері. У них у родині не знали ніжності, але міцно знали обов'язок. Батько допомагав сестрам. У війну сестри допомагали братові. Навіть при блідому світлі Василь Васильович побачив, що брат постарів.